Huizei du ma ben disul de l'idaim de ablé. Ya, don oual, boucha tud Un turgon benik, ma mes kont mat. Peut ra la rayo o meze yon, peu la dut? Boari, che tu la rein tche trabet pe De beder komansa en abaden? De der chanj po? Ya, hat, disul de deirer, nan kwen